y imaginarias divertimento. Apresenta Off Mental. saudos dende a número 41 de Off Mental, o programa de outras músicas de música Sin fronteras aquí en Radio Flispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos transmitiendo dende Ferrol. Las últimas semanas comenzamos o programa con este artista y e con este concierto, Daryl Way, Concerto for Electric Violin. Aquí tiñamos ese final do segundo movemento slow para violín eléctrico de Daryl Way. Todas as semanas, aí ao principio deste off mental, ouvimos un cachiño desta peza inmensa composta de catro movimentos, a moi agachada, a verdade que nada difundida, gravada no ano 1978, está aquí o propio Daryl Way ao violín eléctrico Mm, pois como a solista con a orquesta sintetizada dirixida por Francis Monkman. Xa dixemos e insistimos longo destes programas, ambos Francis Monkman, como a director neste caso da orquesta sintetizada, e o solista violinista Daryl Way, pezas fundamentais dunha banda de rock eh, progresivo dos anos 70, cusa cantante foi Sonia Cristiña, Sonia Cristina, que ademais foi unha sex symbol no seu momento, e unha das actrices que representaron esa obra hippie dos 70, como foi ese musical, como foi Hair. Bueno, vamos a seguir escoitando máis deste concerto eh, pouco a pouco, eh? para a semana ainda vai ficar máis. Pero de entrada vamos a escoitar enteiro eh, o terceiro dos movimentos. Repetimos, Daryl Way como solista, compositor y a orquesta sintetizada dirigida por Francis Monkman. terceiro dos movimentos do concerto para violín e orquesta sintetizada de Daryl Way. Estou aquí eh, lendo un poquiño o interior da carátula do disco compacto, xa que este álbum está reeditado neste formato moderno, afortunadamente cun son extraordinario, e chama atención a a xustificación que fai Darelway o respeto de por que utilizaba un violín eléctrico, non? Imaginadevos, non? aqueles anos, 1978, pois como que moi friki, ¿no? Eso do violín eléctrico. E aquí, pois, bueno, dá unha serie de razóns entre delas o volume, a mm, tipo de efectos que pode levar a cabo co, con este instrumento electrificado, reverberaciones, ecos e ademais ese outro tipo de texturas, de timbres que únicamente son posíveis de acadar con este instrumento modulado electrónicamente. E agora vamos a escutar algo que está aí na carteira do pequeno monstro dende hai xa algunhas semanas esperando a oportunidade para ser directamente disparado. Seguimos con violíns peculiares, con personaxes tamén executantes un tanto especiais, como é o caso de Timon Dog, outro descoñecido no Estado español, pero a verdade é que está detrás de múltiples proxectos superinteresantes, tanto en solitario como en diversas colaboracións que eh, vos intentaremos explicar aquí ao longo dos minutos. De entrada, vamos a escoitar a Timon Dog co seu violín eléctrico tamén, eh? non saímos deste instrumento hoxe modificado, que nos vai interpretar dun álbum eh, publicado no ano 1982 baixo o título de Battle of Wills, unha peza que leva por título Once You Know.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 this once, you know. It must be hard to show just who it is you love that much. 1982, Time Dog, dentro do álbum Battle of Wills. A veza levada por título Once You Know. Ben, dicimos que íamos ir pouco a pouco mmm, descubrindo ou casi sorprendendo, non? Con quen estamos, ante quen estamos exactamente. Este músico en principio aí agachado, descoñecido no Estado español, en que polo sul, por alá, por Granada, seguro que algún lle soa, mm? algún achegado aos ambientes musicais daquela cidade do sul do estado, daquela fermosa cidade, Granada, seguro que lle soa este Taimon Dog por múltiples razóns que logo contaremos, pero caso é que vamos a escoitar unha peza máis deste intérprete. Nesta ocasión deixa ese violín eléctrico a un lado e se senta diante do piano para tocar xunto a súa banda mentras canta tamén esta peza. Velvet Stella's got the money. frustration right through her clouds. 家。 flawless as a child. Diamond Dog tocando o piano e cantando esta peza titulada Velvet Estela. Está incluída nun traballo nunca publicado titulado Holloway Out, bueno, registro é do ano 1983, e Diamond Dog explica nun dos seus sitios en internet, en concreto nun blog moi escueto, timondog.wordpress.com, que eh, esta peza Mm, nunca foi publicada, ainda que foi producida por Glyn Jones, a percusión estaba Richard Dudansky, o baixo Ralph Smith, nas voces piano e guitarra, como decíamos, Timon Dog, e na produción, atención, ademais do propio Timon Dog, estaba Joe Stramer. Sí, aquí xa temos unha conexión interesante que comeza no voso cerebro a facer todo tipo de conexións neuronais e que pouco a pouco pois, van xa desnudando a figura de Taimon Dog. Ligada, como vedes, a este gran músico desaparecido da música pop rock punk fusión tamén do século XX, Joe Strummer, cantante, guitarrista dos Clash, esa extraordinaria banda de punk rock, e que eh, foi moi moi amigo nos seus tempos de Joe Strummer, tocaron xuntos na rúa antes de que os Clash foran famosos, compartiron piso incluso, e o propio Damon Dog participou en algún dos álbumes dos Clash. Imos a ouvilo, e rápidamente sairemos todos de dúbida porque evidentemente nos sonaba algo aí, ese timbre de voz, ese desafine aí como tan punk, tan antifolk, ¿no? que un pouco que practica Damon Dog, pero ao mesmo tempo tan interesante e sensacional. Vamos con esta peza que xa, ah, como digo, eh, nos pon a todos en alerta diante de quen estamos. O violín de Taimon Dog, nunha peza que temos todos na memoria colectiva, de Clash, álbum sandinista, 1980, Luz de Skin. Raymond Dog, a voz e o violino, protagonista absoluto desta inmensa peza titulada Luz de Skin, incluída no triple álbum sandinista, un álbum revolucionario. Todos aqueles que gostades ose do reggae, raga, punk e cousas tales da fusión de hoxe en día, pois que saibades que isto se publicou no ano 1980. Foi todo un acontecemento do momento. Vamos a lervos algunhas palabras ao respecto deste álbum. O álbum foi grabado durante 1980 entre Londres, Manchester, Jamaica e Nova York, producido pola propia banda. E aí estaba pois a esencia de Joe Strummer e Mike Jones. Joe Strummer, se dixemos, pois colega, coleguísima de Time on Dog, ese que hoxe protagonista deste Off Mental, Os focos se centran nesa figura tan característica, ese desafine tan maravilloso cando canta Timon Dog, un dos inventores do anti-folk, Dean, en Inglaterra, leva producindo traballos dende fines dos anos 60, todavía está en activo, naceu no ano 1950 en Inglaterra, case case fésate ti, da mesma quinta que Daryl Way. Bom, Daryl Way naceu no ano 1948, xa que dous anos maior que Daimon. Bueno, pois esa peza que rematamos de ouvir non solamente estaba interpretada protagónicamente por Timon Dog a voz e o violino, sino que ademais se lle atribúe a súa composición. Sí, sí, a ese Luz de Skim. Xa que estamos, e este é un álbum certamente redondo e son moitas as contribucións de Timon Dog para este disco triple do momento, e revolucionario, como estamos dicindo, vamos cunha outra peza, donde o Taimon Dog tamén é protagonista nesta ocasión co seu violín de Class 1980, triple álbum sandinista, esto leva por título The Equalizer. ¡No! base DAP e tamén violín, no que se considera o primeiro tema DAP interpretado en parte con violín, original do álbum Sandinista, publicado no ano 1980, da que hai que subliñar eso de triple álbum, eu lembro perfectamente aquela época onde se movía moito as cintas de casete, e era un triple álbum en casete. Moitos tiñamos ese disco así, tal cual, unha cosa bastante rara no momento, e un disco moi ecléctico, rompedor, absolutamente transgresor para ese momento e que, como vedes, marcou toda unha época, un grupo con moitas posibilidades canto pois a profundar en eh, os seus eh, intérpretes, nos seus protagonistas e nesas eh, cuestións tamén paralelas como nas que nos centramos aquí en Off Mental ou se, no caso dese colaborador, tamén integrante en algunha etapa de The Clash, como foi Diamond Dog, que todo que decirlo, disolto xa os Clash, participou xunto a Joe Stramer noutra formación, noutro proxecto de Stramer, aquel chamado de Mescaleros. En todo caso, esa amizade Damon Dog, Joe Stramer, que os estamos remarcando, e esa figura impresionante de Joe Stramer, un músico íntegro da música popular, podríamos así clasificar, políticamente moi, moi involucrado, antifascista declarado, e unha das bandas punks máis politizadas de toda a historia, moi, moi diferente aos Sex Pistols. As súas cancións, usualmente compostas por Mike Jones e o propio Joe Strummer, trataban temas como a decadencia social, o desemprego, o racismo, a brutalidade policial, a represión política e social, o militarismo e tamén, claro, o sexo. Strummer, Joe, estaba involucrado nas campañas da Liga Antinazi e o rock contra o racismo. A importancia a nivel musical de The Clash evidenciase na elección do álbum London Calling como a mellor disco dos anos 80 pola revista Rolling Stones e na influencia que exerceu o grupo nunha grande cantidade de bandas de rock daqueles anos e tamén, como non actualmente como estábamos a dicer, con esa fusión que os está tan de actualidade a mistura de ritmos como reggae, ska ou hip hop, por por un exemplo. Ben a historia que segue la atopar todas e todos en calquer sitio de internet e completades a película. O que sí podemos aquí subliñar é o falecemento de Joe Stramer repentinamente un 22 de Nadal do ano 2002 na súa casa un fallo cardíaco parece ser que era unha enfermidade conxénita que tiña e non o sabía e a súa morte aos 50 anos de idade, moi novo como vedes, foi un duro golpe para o, todos os seguidores da, da banda, todos os seguidores de Joe Strummer e, por suposto, de todos e todas os seus amigos, entre dos que estaba, como aquí os eh, remarcamos, Taimon Dog. Taimon Dog, bastante afectado, lembrade, foi compañero del moito antes do éxito de The Clash, Mm, tocando por aí nos pubs e tamén na, nas rúas, e adica diversas cancións. Por exemplo, no seu vídeo Nine Life of Time on Dog, interpreta unha peza dedicada a Joyce Strummer. Imos ouvila. I've been waiting for the turmoil to cease. I am a moment you come to find peace. I live in the heart without anger or fear. When the mind stops ranting, you hear me clear. Religion has sold me, used me to chain, And some go to war in pretense of my name, but I'm always watching, and nothing goes by that doesn't dissolve as it reaches my eye. Beyond this frontier, there's nobody else, and I spend all my time hunting myself. Freedom's a joke, freedom's a lie. If it's locked in a dream that ends when we die, but I've always been here taking the strain. I am a hurling crack of love in the pain beyond this frontier. There's nobody else, and I spend all my time in search of myself. I've been waiting for the turmoil to cease. Tirado do vídeo Nine Lives of Diamond Dog dedicado a Joyce Trummer esta peza donde auiaba prácticamente Timon e facía vibrar ese maravilloso violín que nos acompañou prácticamente durante todo o programa, ese violín eléctrico dun músico que tamén estivo en Granada en algún momento acompañando a Joe Stramer e aí facemos casi casi que unha conexión co principio deste especial Cando falábamos desas referencias, desas ligazóns de Joe Stramer, o guitarra e vocalista dos Clash, falecido no ano 2002, con a cidade de Lorca. E aquí as crónicas falan de que Joe Stramer era un enamorado do Estado español. Viviu en varias ocupas en Londres e nunha delas coñeceu unhas rapazas de Málaga. Falaban de Lorca, e como lle atraía a situación política do Estado español naquela época, visitaron España no ano 1973. Unha viaxe que repetiría unha década máis tarde, convertido xa nunha icona do rock. E foron tempos aqueles, mediados dos anos 80, cando, casualmente, Joe Stramer coñece o ambiente musical granaíno do momento e, por suposto, non tarda en aproximarse a bandas como a 091. O caso de 091 é bastante paradigmático, e chega a producir algún disco, e casi 30 anos despois, o fenómeno Joe Strammer en Granada sigue sendo todo un clásico, e casi un mito, existe un grupo en Facebook que pide que unha rúa de Granada lles esa adicada a Joe Strammer, e incluso hai un proxecto de intentar financiar un documentario que se titularía I Need a Dodge, facendo referencia ao, a marca do vehículo que Joe Stramer utilizou nas súas viaxes por eh, o Estado español e basicamente por Andalucía, e que, bueno, podedes apoiar todas e todos se buscades esa campaña no crowdfunding correspondente co fin de financiar ese documentario que intentaría reconstruir a estancia de Joe Stramer no Estado español a mediados dos anos 80. A vinculación de Joe Stramer con Granada foi tal que, prácticamente seis meses despois da súa morte, se celebra en Granada un festival homenaxe no que participa, como non, o seu amigo Taimon Dog, cantando e tocando o violín xunto a moita xente, moitos colegas do Joe Stramer, tanto internacionais como estatais. Por ali tamén estaba, por certo, Julián Hernández de Sinistro Total. E é que o propio Taimon Dog tivo tamén a súa ligazón con Granada. Entre o ano 1996 e 1999, Taimon Dog fixa a súa residencia na cidade andaluza e traballa con, non podía ser menos, Enrique Morente, Por outra banda, participa nunha homenaxe a Federico García Lorca, grabando xunto á banda Lagartija Nick, unha banda paralela a 091, grava a canción Casida del herido por el agua, unha adaptación dun dos poemas de Federico García Lorca nun disco homenaxe ao poeta universal, granaíno tamén, donde Taimon Dog colabora, pois tocando violín e cantando nesa peza xunto aos Lagartija Nick. Un disco, por certo, este que se titula xenéricamente Federico García Lorca de Granada a la Luna, con moitas colaboracións estatais e internacionais, moi difícil de atopar, a verdade que é bastante raro, editado por Sombra Records no ano 1988. Por outra banda, Time on Dog, esa abandonamos esa ligazón con Granada, É unha persona pois tamén moi afeita a traballar no campo da experimentación, no campo da cultura sinceira, non comercial. E así vamos a pincharvos de seguido un extracto de unha obra que realizou no seu momento e é unha homenaxe ao poeta surrealista cofundador dese movimento a partir dos anos 20 junto pues, a André Breton, por ejemplo, y nos estamos refiriendo ao poeta Louis Aragon. dreams, dreams, dreams. The steel eyed beasts forced back to their lairs. by the blue sun of dreams. Dreams, dreams, dreams on the lips of love, on the numbers of happiness, on the teardrops of carefulness on the signals of hope, on building sites where a whole nation submits to the authority of pickaxes. Dreams, dreams. nothing but dreams where the wind wanders and barking dogs are out in the roads. Oh, magnificent dream. In the pale morning of buildings, leaning on your elbows, on chalk cornices, merging your pure mobile features with the miraculous immobility of statues. Don't ever leave again enticed by dawn's deliberate lies. Clear away this unbearable clearness, this bleeding from the sky which has splashed in my eyes for too long. Your slippers in my hair, smoke faced genie, dazzling shadow rolled up in my breath. Seas the rest of my life. Seize every life. Rising tide with spume of flowers. The times unfurl from the draperies. Rumors usher in your rain and your cyclone adorable siren, incomparable clown of the caverns. Oh, dream with backdrop of coral, color of waterfalls, scent of the wind. Wave of Dreams, unha onda de soños, podría ser. A tradución, publicada no ano 2010, en formato libro CD, non é outra cousa que a transcripción dos poemas, a interpretación dos poemas de Louis Aragon a través das composicións musicais de Timon Dog, que por certo tamén está na interpretación, pois estaba aí o violín, tetra tetraharp, a tambura e as voces eh, lendo o poema Dreams, Dreams, Dreams, a tradución en inglés do poema original en francés de Louis Aragon, de Alex Walker. Bueno, pois pues aquí rematamos o programa, non hai tempo para máis, a vindera semana continuaremos con Timon Dog, con moitas sorpresas, realmente un artista que nos ten fascinado, Só queda emplazarvos a todas e todos a vindeira edición de Off Mental, o programa de outras músicas de outra forma aquí en Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que transmite dende Ferrol. Como sempre, na realización técnica, comentarios e selección musical estivo o Pequeno Monstro. Todos os programas en www.pequenosmonstros.blogspot.com Produzóns imaginarias divertimento apresenta Off Mental Músicas sin fronteiras Martes de 11 a 12 de la noche y e domingos de 3 a 4 de la tarde Conduce Pequeno Monstruo unha produción imaginaria divertimento. En Radio Filispín.